harrenkuetan dien familientako proposatzen du. Hoida, bel handarsuna, eta hartakoz berrogeita hiu laguntzale baditu elkartehunek. Hatik animazioniak ebai, importentzia handia badu elkartehuntan. Bizikleta ateliera, bizikletan arranjatzeko ateliera, dendaigoa edo ano, batzeko atelierak proposatzen dira. Bena bai, hastian behin aitetamen kafia deitzen den, familien harremanen hobetzeko atelierak, hor, elhestatzen ahalda beste familieko ekilan, beste aitetam ekilan nula egin behar den, eman dezagun, xarri sozialen hein bat eta kadratzeko, hoikoro eta besteik prefosta, aurten berrik ebai, oto bildu dutie, egiteko, egitzeko ahalik ez dienentako, bioro alokadetuk da eguni alatotoa, hiu hilabetetako mugaikin, le eh, grâce à l'association euh, Ciel qui se trouve à Mourinx, nous, on, est en fait un petit peu leur point local. Donc, euh, ici sur Moléon, on a donc euh, deux voitures. Murrentzeko zialel kartiak egiten dugu, eta ben laguntza esker, bi oto baditzugu heben sibeua. Berda erreza hunki edo lan txerkatzetan izan, oso presio apal batetan proposatu idia hoik, berreren eta sei edo 206 bat badugu hotx. Deja junik, dena, eta bena beste bate bai, hor da, haidu, eta ez da dudatzu behar, bengaltuen egiteko. Et on en a une autre qui reste, euh, qui reste à disposition. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Oui, oui, la mobilité, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais si je trouve un travail à 20 km euh, Le stop va peut-être fonctionner euh, un temps ou le covoiturage va peut-être fonctionner. On à du egin propos jamais. Et qui batetan dit à Horda qu'il avait été da, hilabete un taco Lepanatzen ahal du eta geho, gentia behar, du behi elkibidia edien, eta denboa boia du hartakoz. Etu gentzeko aipatzekoa dena eba, eh, e, eh, mendiriri agua izugak eta siberoko botza iratiekin, soziale mankizun baten proposatzia egiten da, abiatuko dena, setemei gentzian hilabetian behin.